Josia was acht jaar toe hy koning geword het, en hij het 31 jaar in Jerusalem geregeer. Sy ma was Jedida, de dochter van Adodje uit Boskat. Josia het gedoen wat reg is in die oe van die Heere. Hy het in alles die pad van zijn voorvader David geloop en daar nie links of rechts van afgewijk nie. In die 18e jaar van zijn regering het Josia die stadsecretaris Safan, sien van Asolo, sien van Meselang, naar die huis van die Heere toegestuur met die opdracht, ga naar die hoge priester Gilkia toe en laat hij die geld gereed kry wat ingebring is voor die huis van die Heere, die wat dier die drempel wachten bij die volk ingesamel is. Die geld moet oorhandig word aan die mensen wat voor die werk aan die huis van die Heere moet zorg. Hulle moet daarmee die werkers betaal wat die huis van die Heere moet herstel, die vakmannen, die bouwwerkers, die messelaars, hulle moet hout en gekapte klip koop om die tempel te herstel. Daar hoef nie van hulle rekenskap gevra te word van die geld wat aan hulle oorhandig word nie, want hulle is betrouwbaar. Die hoepriester Gilkia sê toe vir die staatssecretaris Safan, ek het die wetboek in die huis van die Heere gekry. Hy het die wetboek aan Safan oorhandig, en die het dit gelees en by die koning verslag gaan doen, die ambtenare het die geld wat hiervoor in die tempel beskikbaar was, uitgetel en het oorhandig aan die mensen wat voor die werk aan die huis van die Heere moet zorg. Die staatssecretaris Safan het ook aan die koning die mededeling gedoen, die priester Gilkia het mij een boek gegee, en Safan het vir die koning gelees wat daarin staan. Toe die koning hoor wat die wetboek sê, het hy sy kleren geskeer en opdracht gegee aan die priester Gilkia, aan Achikam sien van Safan, aan Akbor sien van Micha, aan die staatssecretaris Safan en aan Asaha de hoofambtenaar van die koning, gaan raadpleeg die Heere namens mij en namens die hele volk Lida. Raadpleeg om oor die inhoud van hierdie boek wat gekry is. Ons voorvaders was ongehoorzaam aan die eisen van hierdie boek en het nie gehandel in ooreenstemming met alles wat daarin staan nie. Daarom is die toorn van die Heere wat teen ons gaan ontvlam, groot. Die priester Gilkia en Achikam, Akbor, Safan en Asaja is toen na die profetes Gilda toe. Sy was die vrouw van die klerebewaarder Salem Sien van Tekwa, Sien van Gazra, en het in die nieuwe deel van Jerusalem gewoon. Hulle het haar vertel, en sy het geantwoord, So sê die Heere die God van Israël, sê vir die man wat jylle na my toe gestuur het, So sê die Heere, ek bring onheil oor hierdie plek en oor sy inwoners, al die oordele in die boek wat die koning van Jeda gelees het, want hulle het mij verlaat. Hulle het offers gebring voor ander goede en mij uitgetaard met allerhande maaksels van hulle eie hande. My toer ontvlamt in jullie plek, die vlam zal niet geblus worden. nie, 18 tot 19. Maar sê vir die koning van Jeda wat vir julle gestuur het om die Heere te raadpleeg, so sê die Heere die God van Israël, ik het daarop aangeslaan dat jij in jou hart geraak is dier die woorden wat jij gehoor het en dat jij jou kleren geskeer en gehuil het voor mij, en dat jij berouw getoon het voor mij, die Heere, toe jy oor wat ik sê oor jullie plek en sy inwoners, namelijk dat verwoesting en straf oor hulle kom, sê die Heere. Daarom zal ik jou in vrede laat sterven en in jou graaf laat ingaan, jy zal niks van al die onheil wat ik oor jullie plek breng, self beleef nie.